Nakon govora o uzvišenom Allahu Đulašanu, zatim nakon govora o uzvišenoj vjeri, dini islamu, o njegovim stepenima islamu, imanu, ihsanu i tako dalje, danas govorimo o na trećem temelju naše spoznaje, a to je poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam. Što se tiče naših poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koliko je njegovo poslanstvo bilo potrebno ljudima, najbolje nam odslikava hadis koji je zabilježio ima muslim u svom sahihu u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom podužem hadisu između ostalog rekao wa inna allaha no ila ahli l'art Allah je pogledao stanovnike toga vremena stanovnike zemlje tog vremena arabuhum wa عَرَبَهُمْ illa baqaya ahli al-kitab i prezreo ih je sve i Arape i ne Arape osim malog broja sljedbenika knjige koji su bili na ispravnoj vjeri Musa a i Isa alihima znači malo ostatak malobrojni ljudi Bakaja zašto ih je uzvišeni Allah Đelešanu prezreo iz tri razloga. Prvi razlog je širk i kufr koji se raširio u to vrijeme u raznim oblicima. Najveći grijeh i najviše što uzvišen je Allah Đalešanu mrzi kod ljudi i to je jedini grijeh koji neće oprostiti onome ko umre s njim, to je širk. Inna Allahe la yagfiru an yushrake bihi wa yagfiru ma dune dhalike limen ješa. Allah neće oprostiti nikome širk ako umre s njim, a oprostit će grijehe manje od toga kome hoće. Ali širk neće. To je jasno u, na dosta mjesta u Kur'anu rekao. Između ostalog rekao, me jušrik bila i fakad harram Allahu alihil džennete. Ko bude činio širk, obožuje druge bogove. Allah mu je zabranio ulazak u džennet. Wama wahu nar. I njegovo vječno mjesto boravka je džehennem. Wa bi'sal masir a ružno je to mjesto boravka. Čak i svojim poslanicima, između ostalog i Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme, rekao وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Objavljeno je tebi o Muhammed. Kao što je objavljeno i onima prije tebe, poslanicima svim, i Musa'u i Isa'u, alaihima salam. Ko je širk počinio, sva bi tvoja dobra djela bila poništena i ti bi bio od onih koji su na onome svijetu nastradali i propali. Između Allaha Đelešanu i njegovih stvorenja, robova, nema apsolutno nikakve druge veze osim veze robovanja i veze tevhida. Allah je jedan, njemu se ibade čini i to je formula uspjeha. Sve mimo toga je propast. Znači, to je ono što je čovjek, i zato je Allah prezreo stanovnike tog vremena. To je prvi razlog. Šta je drugi razlog? Drugi razlog su novotarije u vjerama poslanika dotad i iskrivljenja poslaničkih dotad bile Musaova vjera i Saova vjera. Kaže Allah Đelešanu za Musaovu objavu Tevrat وَمِنْهُمُ مِيُّونَ la ja'lemuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun a ima onih to jest musavih sledbenika koji su bili u to vrijeme poslanika sa selam ima ih koji su neuki od knjige to jest objave znaju samo čitanje šta se hoće reći hoće reći oni čitaju te vrat ali ne znaju njegov tefsir ne znaju njegovo tumačenje takve ljude Allah naziva neukim Ima ih koji su neuki znaju samo čitati. Kako to dvoje spojiti? Znači, čitaju slova, ali razmišljaju o njima. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم kaže Lišanu dalje. Pa teško li se onima koji pišu knjigu svojom rukom thumma yakuluna hada min indillah. A onda kažu i govore evo ovo je od Allaha došlo. فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَ تَيْدِيهِمْ Teško se njima zbog onoga što su napisali وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ I teško njima zbog zarade kako zarađuju. Liješteru bihi temenen kalila. Da bi dobili malu cijenu za ono što prodaju, to jeste Allahovu objevu, Allahovu vjeru. Takvo je bilo stanje. Izmijenile su se poslaničke religije, objave, njihov sunnet se zagubio, često i namjerno. Allah rešano kaže, a fetet ma'un, أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون kaže poslanik selema sahabima i poslaniku kaže zar vi želite nadate se da će oni povjerovat vama a među njima ima onih koji su čuli Allahov govor te vrat zatim su ga svjesno izmijenili znajući šta rade Znači, mi badi makalu, kad su fino razumjeli šta se traži od njih u te vratu, jarifunem zamjenjuju. Mijenjaju. Između ostalog promijenili su i post. I njima je bilo propisano da postoje 30 dana mjesec, ali oni su kompenzirali. Došli su i rekli, hajde mi ćemo posti 45 dana, ali ćemo eto dodati, ovaj, smijemo jesti sve što nije, nema u njemu mas, masti, mrsa, masla. I sad oni jedu, postija, jedu samo redu masno, mrs. A produžili su kao 15 dana da kompenziraju to. Promjena Allahove vjere, Allahovu propisa. I zato naša ulema kaže. Posle kufra i širka, najveći grih su notarije. Izmjena vjere poslaničke. A novotarija je posebna tema, o njoj ćemo govoriti vrste novotarija, podjela novotarija, istinska novotarija, dodata novotarija i tako dalje. Svaka ima svoj propis. Novotarija koja se može tolerisati zbog prioriteta i tako dalje, ima i sva sva pravila. Znači, novotarija posle toga. Znači, Allah Rašanu je prezirao zbog čega? Zbog tih izmjena vjera poslanika, to jest novotarija. I treći razlog, je nasilje koje se proširilo u to vrijeme. Kakvo nasilje? Nasilje svake vrste. Znači, muškarac je tlačio ženu. Žena je bila razbaštinjena, nije naslađivala, nije se računala ni da ima, nasljeđivana je poput najobičnije stvari, uskraćivana su je sva moguća prava, je to nasilje ili nije? nasilje. Bogati, oni koji su vladajuća klasa bili, oni su ugnjetavali ove slabije na svakakve načine. Mali narodi su ugnjetavali manje narode. Nasilje. Allah Đelešanu ne voli nasilje. I zato naši učenjaci kažu da će Allah Đelešanu pomoći nevjerničku državu koja je pravedna, a neće pomoći muslimansku koja je nepravedna. Allah ne podnosi nasilje i nepravdu. Znači, ni u kom slučaju. I zato, kada je poslanik sallallahu alaihi ve selleme slavu Muaza, radi Allahu anhu, u Jemen, kao daju i kao namjesnik, kaže mu, reci im, da ti je Allah Đelešanu, odnosno da Allah naredio, da samo njega može vjeriti. Ako to pristane, recim da im moraju klanjati pet vakata. Ako to pristane, recim moraju dati zekat. I pazi kako završava hadis. Kaže mu poslani sallam bo i jake vakara ime emualihim. Nemoj za zekat uzimati najbolji dio njihovog imetka. Znači sad čovjek ima ovce. Ima i ovce koje su debele, jake, dobre, ima i ovce koje su mršave, slabe. Koju ćeš uzeti za zekat? ni najmršaviju, ni najdeblju, srednju. Za zekat je zabranjeno uzimati najbolju. Ali ako gazda hoće dati, nije problem. Na kraju kaže, uatak i davat mazlum. I čuvaj se dove mazluma. Ko je mazlum? U jednom rivetu kafira makar bio i nevjernik jer između dove mazluma i Allaha nema zastara. Prima je odma bez obzira o kome da se radi. A Eto zulum. Allah džele šanune. Allah šanune kaže, ja ibadi, inni harrantu zulma ala nefsi, vađa'altuhu bejnekum muharraman, felate zalemu. O robovi moji, ja sam sebi nasilje učinio zabranjenim i učinio sam ga zabranjenim među vama pa nemojte jedni drugima nepravdu činiti. I zato u islamu svi međuljudski odnosi, svejedno da li se radilo o mus, odnosu musliman, nemusliman, poslodavac, radnik, musliman, mislim, temelje se na dva velika, savršena principa. Pravda, pravičnost i samilost prvi stepen je pravičnost, ispod pravičnosti se ne smije. Ispod pravičnosti je nasilj, to je haram i veliki gri. A veći stepen i bolji ono što Islam preporučuje je samilost. Islam preporučuje samilost. Takvo je bilo stanje. I dolazi Muhammed alaihi salatu wasalam kao posljednji vjerovjesnik, posljednji poslanik da izvede te ljude iz tih tama širka, kufra, novotarija, tama nasilja, velikih grijeha i tako dalje, u svjetlo imana, znanja, dobročinstva, pravde, pravičnosti. I zato poslanik sa se Allah Žešanu kaže Inna omar selnake illa rahmetel lil alamin Mi smo te poslali samo kao milost svim svjetovima. A poslanik sa selim kaže Innama ana ja sam poklonio na milost cijelom čovečanstvu. I zato, vallahi, svaki život, svaku pojedinca, koji je daleko od poslanikovog života, vallahi je patnja. Patnja, vjerujte, duhovna, tjelesna, patnja u načinu života, I ja duboko vjerujem i znam to praksa pokazuje stoljećima, vijekovima da svaki čovjek ne može jednostavno biti sretan ali duboko u sebi sretan, zaista u duši zadovoljan, ako je daleko od poslanikove upute sallallahu alaihi ve sellem ne može zaista to on može s vremena na vrijeme ali velika je razlika između biti sretan i vesel. To nemojte zaboraviti. Sretan i živjeti sretno i spokojno u životu, to se ne može bez poslanikove sallallahu alaihi wa sallam. Jer on je bio taj koji je podučio čovečanstvo i ljude svemu što je dobro a zabranio je ljudima zaista sve što je loše. I zato je meni jako žao kada se o vjeri o poslaniku sa srljem govori ružno. Jer u principu ti ljudi sami svoju dobrobit odbacuju, svoju dobrobit, svoj interes ne prepoznavaju, a to je jako žalostno. imaju stav prema tome kao da je to na njihovu štetu, na njihovo neprijateljstvo, a nije vallaj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao svima sa lijepom riječju da ih obraduje prije svega, da ih upozna sa njihovim gospodarom, da ih upozna kako će doći. Pa je čisto plakao kako bi bilježi ima muslim u svom sahihu da je jedne noći poslanik sallallahu alejhi ve selleme plakao cijelu noć. Pa je Allah Đelešanu poslao Džebraila alaihi salam da ga i rekao mu pitaj Muhammeda zašto plače, a on najbolje zna. Pa je Džebrail alaihi salam došao i pita ga zašto plačeš od Muhammeda? Kaže moj umet, moj umet. Pa se Džebrail vratio i kaže Đelešanu zašto plače Muhammed? Kaže plače zbog svoga umeta. Kaže Đelešanu vrati se i recimo inna se nurdike fi umetike učinit ćemo da budeš zadovoljan sa stanjem svoga umeta. Salallahu alaihi wa I zato mu je davano postepeno da njegov umet bude četvrtina dženeta. Pa je došlo polovina, na kraju dvije trećine dženetlija bit će od ovog umeta. Pa iz počasti prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ovaj umet, iako je posljednji 70. umet na zemlji, prvi će polagat račun. Mi ćemo prvi polagat račun. Iako smo zadnji. Zatim, za ovaj umet su posebno određena desna dženecka vrata, gdje će ući samo ovaj umet, a na sva ostala uće drugi umet i narod. Zatim, mi smo zadnji umet, a prvi ćemo mi s našim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, ući u dženec iz počasti prema ovom umetu, prema ovom velikom poslaniku Muhammedu, alaihi salatu wasalam. Ko je bio Muhammed, sallallahu alaihi wasalam? Nije imao nikakvih božanskih osobina. Čovjek, kol innama ene bešaru mislukum, Reci Muhammede, ja sam čovjek poput vas, od krvi i mesa ženio se, gladovao, radio, išao na pijacu, bio ranjavan, razboljevao se i umro na kraju krajeva i rodio se kao čovjek. Juha ili, ali meni se objavljuje. To je razlika između Muhammeda alaihi salatu wasalam i ostatka čovječanstva. Što se njemu objavljuje, a ostalima se ne objavljuje. Juha ili. Zatim, poslanik sallallahu alejhi ve selleme rođen je u Mekki. Allah Đelešanu ga je odabrao od najodabranijih groda 571. godine po većini učenjaka i hisire da je to bilo 12. rebiju leuvala iako nema treba staviti, nema tačnog izvora da kažemo eto to je bio tad ali je to pretežno ono što je poznato da je to bilo 12. rebiula uvela. Djetinstvo je proveo u pustinji, ostao je kao jeti, moca nije upoznao. Do 40. godine proveo je u Mekiju, u 40. godini dobio je poslanstvo i to poslanstvo trajalo je 23 godine, od toga 10 godina u Mekki, a 13 godina u Medini, sallallahu alaihi wasallam. Preselio je u 63. godini, međutim iza sebe je ostavio dvije stvari za koje je rekao ako ih se budemo držali nikad nećemo zalutiti. Kitab Allah wa sunneti. Allahovu knjigu sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanu je dao Kur'an i rekao je inna nahnu nazelne zikra wa inna lehu lehafidhun. Mi smo objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati od iskrivljenja kaže ulema u očuvanje Kur'ana spada čuvanje teksta čuvanje značenja i način primjene da bi se nešto računalo da je očuvano mora imati to troje sačuvano tekst značenje i način primjene a to podrazumijeva da je sačuvani sunnet jer sunnet jedan pokazuje način primjene I zato je sunnet poslanika sallallahu alaihi ve sallam ostao i mi ga danas proučavamo sa Allahovom zahvalom i hvalom i imamo tafsir je poznata nauka komentari hadisa su poznata nauka i evo mi ovde imamo alhamdulillah program koji ide utorkom srijedom utorkom tefsir komentar Buhari je najvjerodostanije zbirke hadisa a srijedom imamo tefsir tefsir Kur'ana što je Allahova blagodat prema nama. Znači da su poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom stajao je na zastavu na kaboru. Kabrovi a sa njim su bili ashabi radijallahu anhum i on je rekao volio bih da se sretnem sa svojom braćom. Kažu Allahom poslaniče, zar mi nismo tvoja braća? Kažu ne, kaže ne, vi ste moji ashabi, a moja braća su oni koji će vjerovati u mene, a nisu meni vidjeli. Allaho poslaniče, kako ćeš ti prepoznat one koji su vjerovali u tebe, a nisi ih vidio nikad? Kako će prepoznat nas kad bude sudni dan oko izvora gužva i tako dalje? Kaže im poslanik sallallahu alaihi ve sellem, a zar vi ne biste prepoznali svoje konje koji imaju biljege na čelu, među potpuno crnim konjima imaju biljege na, iznad kopita, ono bijelo. Ako im, kažu bismo Allaho poslaniče, e kaže tako ću i ja poznavati svoj umet po tragovima abdesta. I zato u drugom hadisu koji je imam Buhari i Muslim stoji da će svjetlo na sudnjem danu kod vjernika biti sve dok je dopirao abdest. I prepoznavali muslimani umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam među drugim umetima. Potom svjetlo na mjestima gdje je čovjek uzimao abdest i na osnovu toga Ibn Hajar i drugi učenjaci kažu da smo mi jedini umet kome je propisan abdest pri molitve.